Буря видалася ялова, без дощу і навіть без хмар. Вдерся буревій до Києва з несподіваного боку, з Поділля та Волині. Хоч земля ще не зовсім просохла, він збив таку куряву з піску, торішнього листя та всякого сміття, що над містом повисла густа пелена, наче завіса з брудної марлі. Навіть сонце здавалося блідим та немічним перед лицем підступної стихії. Андрій залишив у своїй кімнаті вікно відчиненим, і шибку розтрощило на друзки. Було досадно, адже він щойно повернувся з базару, втомлений і лютий на свою долю. Тепер знову доведеться плентатись на базар, шукати скляра. Та на цьому не скінчилося. Несановитий порив бурі надвоє розщепив стовбур трухлявого осокора, що ріс у їхньому дворі. Падаючи, Дерево порвало проводи радіомережі. Ці проводи, колись протягнуті на швидку руч, так ніхто й не закріпив. Тут багато чого було тимчасовим. Не тепер, то в четвер увесь квартал мав піти на знос. Собаті крани впритул підступили до нього. Та це ще перспектива. А от сьогодні, зараз, на кухні у Ващенків замовк репродуктор, єдиний засіб постійного зв'язку. Галини Федотівни з навколишнім світом. Крім усього іншого, буря дратувала нерви. Після вчорашніх переживань праглося спокою, тиші, а це шугання суховію, скригіт піску на зубах, запорошені очі, бруд, що покривав тіло, дошкуляли, вибивали з рівноваги. Скляра не знайшов. Наївно було й шукати в таку негоду довелося забити вікно шматком фанери. І дротини радіо сам з'єднав, як міг. Галина Федотівна звикла до репродуктора, як до живого співбесідника. Потім мати попросила його збігати в школу, привезти після уроків Таню. Куди ж дитині самій у таке чорт на що? Чого доброго ще уб'є її зваленим деревом або зосліпу потрапить під машину. Ішов по здибленому провулку захаращеному пошматованим гіллям, листами поржавілої бляхи, паперовим жмуттям, скалками скла, прілою соломою, сосновими стружками та ще всякою всячиною. Ця картина нагадала йому дитинство, дні евакуації. Згадав маму, що тягла їх зеленкою цим провулком до машини, яка мала відвести на вокзал. Йому тепер здається, що тоді був точнісінько такий самий розгардіяж, і точнісінько таке саме білясте небо, і такий самий тривожний неспокій на душі. Ващенко насилу пробивається насупроти вітру, затуляючи обличчя полою старенького габардинового плаща. Думає про те, що такий приступ, який учора перенесла мати, може повторитися ще й ще раз, може нарешті призвести до фатального кінця. Що він тоді робитиме з оленченими дітьми? Як дасть собі раду? Школярі збилися до гурту, їх поодинці додому не відпускали. За ким прийшли батьки, інших збиралися відводити учителька та піонер вожата. Танюша зраділа, побачивши дядька, але йти додому не квапилась. Андрій Степанович глянув на неї, здогадався пальто червоне цеглястого відтінку з яскравою веселковою відлогою, воно ніби пишалося своєю новизною та свіжістю. А на вулиці кружляють вихорі пилюги, їм тільки попадися. Сиди тихенько і заплющуй очі, щоб не запорошило, каже дівчинці, закутуючи в свій плащ. От уже й несе її, як несла колись мати малих Андрійка та Оленку снігову хурделицю за Уралом. Йому зовсім легко. Матері, певне, було набагато важче. Їх з Оленкою причаїлося двоє, та й відстань яка. Але крок за кроком починає відчувати, що і його ноша дедалі важчає. Ось йому вже зовсім тепло без плаща, а ось і жарко. Під пахвами та на спині виступає піт. Буря ж нущухає а товчеться та нишпорить вузькими провулками. Заскочивши у тісний лабіринт парканів, шугає туди й сюди, наче шукаючи виходу. Не знаходить його й вовтузиться далі, б'ючись об підмурки воріт, розхитуючи паркани, розгойдуючи дерева. З віртуозністю жонглера підхоплює найрізноманітніші речі солом'яний бриль, діряве сито розпатлений жмут вовни, розпластану газету. Котик їх по землі жбурляє вгору з гиком, свистом, дурними пустощами. Йти стає важче. Андрій вже оглядається, чи не натрапить око на яку машину. Може, хто підвіз би його з дитям? Та де та машина? Тетяна раювала на плечі у дядька, старанно заплющуючись, як він їй наказав. Дівчинка вкутала обличчя в шорсткий габардин і дивилася зі свого сховку на розбурхану стихію, як на цікаве й кумедне видовище. Хай собі лютує, їй зовсім не лячно. Дівчинка не раз потайки заздро позирала, як дядько катає на шиї свою улюбленицю.